Goneril, filino de lir. Ne, nenio estas al me, vartistino, cae ne diradu al me ora knabinio. Mis cias, ke vi tiel diradis al me, ciam mi estis malgranda, cae regio lir diradis al me vi bubo etula, CIU vi cias, li prefere estus havinta filon. Cion vi pensas, CIU filoi estas pli bonai ol knabinoi? Regan estis de ciam fraulineto, cae cordelia, viscia sia, musoi manjumin, vigla ciel ligno stipo, cae regan, oni ec ne supposus tion cesci, la nason supren, ciel regino, sed egoistino, ciu vi memoras? En scitio estis de ciam. Diru, avino, ciu mi estis malbona estante malgranda? Dovidu, ciel ocasas che la homo igias malbona? Mis scias, vartistino, che mi estas malbona. Ne diru, ancau vi tion pensas. A mi estas indiferente, cion vi ciui pensas primi. Eble ancau malbona, sed en tio, cio estis cun la patro, pravis mi, partistino. Cial li nur obstinis en tio, che li devas treni cun sitiuin cent siain viracioin, cae se ili estus nur cent. Sed crome ancora ucia speza servistaro tio simple ne estas ebla. Lin mi tre shatus vidi, je mia animo, vartestino, mi amis lin, tre ege amis, multe pli ol iun alian en la mondo. Sed tiu lia bando, Cristo signoro, ili faris ja el mia domo bordelon. Nur rememoru, vartestino, kiel ci citie aspectis, nurai mal laboremuloi, nura rumoro, cae quereloi, cae criado, cae da malpuraggio, nu vestias, pli malbona osterceio, diru vartestino, ciu dom estrino cition tolerus, cae ordoni al ili oni ne povis, bane, al ili povis ion ordoni nur regio lir, al mi ili nur ricanis. Nocte ili faris visitoin al servistinoi, sen cese estis ie audeble paspas, paš, cae susuro, cae pepado, La duco dormis kiel ligno. Mi vecas lin, ciu vi audas? Cai li murmuris, lasu ilin cae dormu. Imagu vartistino kiel estis al mi cetio. Ancau vi estis juna!» Vis cias tion imagi, ciu? Ciam mi plendis al regio lir, li ec priridis min. Sciu, knabino, «Cion alian vi povas attendi de la viroi? Stopu al vi la oreloin, cae prete cae mi do diris al li, che tio ne estas ebla, che li devas almenau duonon de tiui nenifaruloi for igi, cae sciu li offendigis, che estas maldanko cae simile. Li terure furiosis, vi ec ne povas imagi, sed mi ja, cio povas esti, cae cio ne. Ili devas zorgi nur pri tiu sia honoro, sed ni virinoi, ne devas pensi pri la domo cae ordo, al ili estas indiferente, ecce se citie estus quasau en cevaleio, diru Vartistino, ciu pravis mi au ne, do vidu, cae la pacio morte offendigis. Cion mi devis fari? Mi sias avino, cio estas mia devo al li, sed ciel virino mi ancau havas devon al mia domo. Cion vi pensas? Cai protio la pacio min malbenis. Cai la duco, Li nur palpebris, cae sendecide staris. Ču vi pensas, che li defendis min? Ne, li toleris tracti min ciel malbonan, bagateleman, quereleman virinon. Vartistino, ču vi audas, Vartistino? En tiu momento io en mi il crevis. Mi, mi, mi comencis mal ami mian edzon. Mi mal amas lin, bones ciution. Mi mal amas cae mi amas la pacion, char li estas culpa pri tio, chu vi comprenas? Yes, ja, tiel estas. Yes, ja, tiel estas. Mi estas malbona, mi estias, sed mi estas malbona nur tiel, char mi pravis. Ne, ne parolu, mi vere estas malbona. Vis tias, ja, avino, che mi havas amanton, chu? se vistius kiel indiferente estas al mi, ke vi tion stias. Ču vi pensas, ke mi amas Edmundon? Mi ne amas, sed mi volas iel venci por tio, ke la duco ne condutis virece. Simple mi mal amas lin. Vartistino, eč ne ideon vi havas, kio estas mal ami. Tio signifas esti mal bona. Mal bona. Plen plene mal bona. Ciam oni comenzas mal ami, quasi oni tutte changigius. Mi estis tutte bona knabino, cae povis esti el mi bona edzino. Mi estis filino, estis fratino, cae nun mi estas nur malbona. Mi ancau jam vine ne amas avino. Nec min, nec min. Mi pravis, se ili estus tion agnoscintai, mi estus alia, credu al mi. Ne, mi ne ploras, ne pensu che gi suferigas min iel. Male, oni estas pli libera mal amante. Oni povas pensi kion ain. Antau nenio oni devas halti. Vidu, antaue mine curagis vidi ce mia edzo, che li estas antipatia, che li estas dicventra, che li estas pantoflulo, che li ai manoi svitas, cae nun mi vidas tion. Nun mi vidas, che pacio lir estas ridinta tirano, che li estas sendenta, cae freneza maliunulaccio, cion mi vidas, che regan estas vi puro, cae mi, Bartestino, che mi havas en mi tiaen strangain, cae terurain aferoin, antaue me tion ecne sietis, subite cio ci venis. Diru, ciu ci estas mia culpo? Mi pravis, ili ne devis peli min tiom extremen. Tion vi ne povas compreni, Bartestino. Iam mi pensas, che mi povus murdi la ducon, roncantan apud mi, simple per ciastrancilo lin buci, au veneni regan, jen, fratinio, trinco vinon, ciu viscias che regan volas forlogi de mi Edmundon? Ne charsi amus lin, regan estas malvarma kiel stono, sed si faras tion contrau mi, cae si calculas cun che Edmundo iel for igos tiun massagiulon ducon, cae mem usurpos la tronon post lir. Ne pretiel estas, vartestino. Regan estas nun vidvino, tiu la certo havis de ciam felicion, sed ne pensu che sci successos, mi attentas cae mal amas. Mi ec ne dormas, nur por povi pensi cae mal ami, se vis cius cia oni en mal lumo bele, cae sen fine mal amas, cae se mi rememoras, che cio ci venis nur pro obstino de la pacio, cae il mal ordo en la domo, diru, tion ne niu mastrino povus toleri. Vartestino. Vartestino. Vartestino. Cial ili tiam ne vidis, che mi pravis?